Maria! Maria! Ô, oh, Maria! Estou enamorado por ti, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! Ei, Maria! É, Marcelano Ei! É Tão tão linda que esse rabetão. Tô chonadão, tão tão tão nesse bundão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti, Maria, ei Maria, ei Maria. Ei, Maria, é ei, Maria. Maria ei Maria ei Maria ei. Tão tão linda que esse rabetão Tô tá chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Cai rabetão, tão. Tão, tão, tão no chão, cai rabetão, tão, tão. Tão, tão, tão no chão. Ei, Maria, ei, Maria. É Usurpadora. Maria, estou apaixonado por ti.